Prište meni i ja sam prišao vama 1600 km. Pa hajte i vi meni bliže, da nam se srca zbliži. Ali, ovo je dobro. Nisam tio rimovat, sam tako ispal. Zahvaljujem Allahu te bareke od Teala koji nas je počastio uputom. Zahvaljujem Allahu te bareke od Teala na poslaniku ali i selatu selam, koji je došao da nas sastavi zajedno, tako? Zahvaljujem Allahu Tebareke Otala koji nam posla poslanika da se mi ne bi razilazili. Je tako? Poslanik je došao da nas jedini, knjiga je došla da nas sastavi zajedno. A nije do, došao da nas šta? Pa onaj ko bude slijedio poslanika, on će biti sjedinjen. Jer nije ovdje, braćo moja, bitno na Dunjalku da li smo se ja i ti sjedinili. Niti je ovdje bitno na Dunjaluku da mi šta? Ako možete vi koji nosite meso i te prerađevne za naše želuce, da samo budete malo tiši, ja nažalost nisam imam Buharija da mogu to pamtiti, Allahu akbar. Odakle ovaj čovjek? <laughs> Alaikum salam. Je tako? Niti možemo, niti smijemo, niti, niti nam je dozvoljeno da sebi biramo pravac. Nama je pravac, braćo moja, naređen. Nama je ova vjera naređena da je slijedimo, a ne da je biramo po nahođenju, ne da je biramo po osobama, ne da je biramo po ljudima. Festaqim kema umirte wa men tabe meake wa la tadgavu. Innehu bima ta'amelu besir. Ti idi pravim putem. Ko? Ti Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kao što ti je naređeno. Ha? Kao što ti je naređeno. Pravi put Muhammed ti je naređen. Pa ako je naređen Allahovom poslaniku, ali i salatu wa salam, braćo moja draga. Šta mislite? Kakav je onda intenzitet te naredbe sprem nas? Da li je Rasul, Ali Selatu Veselam imao pravo da bira sebi nešto u vjeri, da uzme ili da oduzme? Je li imao pravo? Šta mislite? Odgovorite mi, ko je draži Allahu? On? Ili mi svi zajedno? On. Poslanik, je tako? On je Allahov miljenik i odabranik i nije dobio izbor. Nije dobio izbor da radi u vjeri kako mu paše. Kako to? Allahu najdraži. On ga najviše voli. Nego mu naređeno. A voli ga Allah. Više nego sve nas zajedno. Pogledajte kako je teška ova stvar. Pogledajte kako Islam nije došao da se mi bakćemo oko njega Da li ti nešto odgovara u ovom milionom vremenu? Da tako? Nije došao. To je samo da uzmeš ili ostaviš. Sve što radiš, a nije od sunneta ali sjelatu vaselam, ti zadovoljavaš svoje strasti. Ništa drugo. Kul hali se bili. Reci, ovo je moj put. Kome da kaže? Cijelom čovječanstvu. Reci Muhammede, ovo je moj put. Kul hadi se bili, evo il Allah. Ja pozivam Allahu. Ala basire, imajući jasne dokaze, ena o meni tebani, ja i svaki onaj koji me slijedi. Šta to nama Allah ovde kaže? Reci Muhammede, moraš da kažeš. Moraš da kažeš moje ajete, ne smiješ mijenjati. Reci ovo je moj put. Koji je to njegov put? Koji je to put poslanika ali salatu wasalam? Da li on u svom džematu imao dva džemata? Da li imao ešarijsku akidu? Maturidijsku? Haridijsku? Murđijsku? Kakvu imao akidu? Sa jednom je došao da se obožava Allah Tebareke wa ta'ala njegovim propisima pa sve što radiš a Allah nije objavio ništa to nije obožavanje Allaha lažiš možeš li klanjati pet vakat pet rekata akšam namaza ne možeš džabati šest jacije ne možeš haram Džaba klanjaš, a klanjaš. A spominješ Allaha, a učiš, čitav Kur'an proučiš na petom rekatu akšav namaza. Sve ti haram. Evo o čemu govorim, braću. Ne možeš ni Allaha spominjat kako tebi odgovara. A pored njegovog imena, pored la ilaha ila la, je ime Muhammedu Rasulullah. Gledaj ovog Gledaj ove veličanstvenosti, gledaj ove počasti. Pored Allahovog imena spominjemo i svjedočimo da je on Muhammed ali salatu wasalam Allahov poslanik. Gledajte kako je to važna stvar. Ha? Čitavo čovečanstvo, to je muslimani, spominju poslanika ali salatu wasalam uporedno sa Allahovim imenom. Zašto? Zato što je Muhammedu Rasulullah praktična primjena La ilaha illallah. Zato što je Muhammedu Rasulullah naređena praktična primjena La ilaha illallah. Pa ako on nije dobio izbor, jer kad bi to uradio, ko? Allahu poslanik alaih salatu wasalam, Kaže uzvišeni, nezamislivo je da on nešto od sebe, šta? Doda. Ne, nepojmljivo da on, ko poslanik? Jer kad bi to uradio, mi bismo ga dohvatili, zašta? Za žilu kucavicu i presjekli. Ko? Allahov poslanik ko Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ko Allahu najdraže stvorenje nije dobio izbor da bira šta će u vjeri njemu odgovarati ili neće makar bio gladan makar bio žedan makar te svi Muhammede proganjali makar te svi htjeli ubiti makar se sam svijet digao na tebe da te ubije ne ne smiješ mijenjati moju poslanicu jer ću ti preseći žilo kucavicu ima da umriš odmah. Eto mrtvi muslimana danas imate na milione. Ili krvari, umiru. Oko svega bi danas okupi, ali oko ovog nikako. Jel tako? Kaže uzvišeni, El jaume akmeltu nekum dinekum, El peltu alekum ni'ameti, Voreditu lekomu islam edina. Sa kaže uzvišeni. Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat prema vama upotpunio. Usavršenost je blagodat. Upotpunio i ovo dobro zapamtite. Oreditu lekomul islame dina. I zadovoljan sam da vam ovo što sam ja naredio bude vjera. Ako je Allah zadovoljan islamom, i svim propisima sa kojim dolazi poslanik ali salatu wasalam, što ti nisi? Zašto ti nisi? Zato što nemaš imana. Jer poslanik Islama kaže najčvršća halka imana je šta? El vel ljubav i mržnja u ime Allaha. Pa kad voliš ono što Allah ne voli, sa imanom nešto nije u redu kad mrziš ili obrnuto, ti mrziš ono što Allah voli, opet prekinuta ti najčešća halka u slavu. Ako je nešto prekinuto, kako se sa nečim što je prekinuto može nešto spojiti? I onda je čudno što su srca zamrla. Onda je čudno što se ne može klanjati namaz. Što se ne ustaje na noćni namaz. Onda je čudno što musliman, makar sam bio, dolazi u beznađe. Šta ću? Kuda ću? Kako ću? Nećeš nikud. Ti ovdje na Dunjaluku ništa i ne tražiš. Tvoj je cilj džennet. Tamo se briniš šta ćeš i kako ćeš. A ovdje se samo zato brineš. A čim se počneš briniti? Šta ću, kuću, kako ću, bježmo, kućemo, šta ćemo? Šta ti je se to desilo? Ako znaš da Allah može sve, da njemu ne može niko ništa, može li Allahu niko ništa? <laughs> ne može. Ko kaže da može, nek se kupa. Ne kupa li bolje, ne trcu brzo, se obrije voda. Dok nije nastupilo drugo namasko vrijeme. Allah kaže da će pomoći svoje ajete, je tako? Je tako, braću? Da vas malo unese. Kaže da će pomoći svoga poslanika. Ne kaže, obećava pojačava. Va kane hakala lena na svom mu'minin. Ja sam se obavezao da ću pomoći koga? Mu'mine! Mu'mine! Danas je muslimana kamar ali mu'mina. Teško! Ja sam kaže musliman. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون sad ćemo biti sliskri innama znači pravi isključivo samo ovi innama mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli pravi vjernici su oni aha Znači isključivo ovo innama, znači pravi ovi, pa se opisuju, koji vjeruju, u Allaha i njegova poslanika kad ispravno vjeruju ide sume na mjertabu i više ne sumnjaju a kad više ne sumnjaš o džahedu i bore se na Allahovom putu kako životima svojim i mecima svojim u lajke u musadiku e oni su iskreni ovo su iskreni kako može čovjek živjeti u ovom prelijepom islamu Kako može ne osjećati ovu ljepotu od ove vjere? A ne željeti da na kraju svog rada, truda za nju, zalaganja kaže pa gospodar uzmi mi život. Evo ti i ovo što ima. Zašto? Pa zato što je toliko islam nije. Zato što ti je toliko ponudio rahatluka na ovom dunjaluku. Ne obožavaš kabur ne obožavaš Obamu, ne obožavaš Francusku, ne obožavaš sisteme, ne obožavaš gluposti, nego Allaha džele dželaluhu. Zato se ovo i kruniše davanjem života. U, sklopiš ugovor sa Allahom, obećaš da neće širka činiti, zalužiš sve što imaš i toliko to zalaganje bude primljeno kod Allaha te bareke od Teala, da na kraju ti poželiš da kažeš gospodaru moj dao sam im etak, dajem uzmi mi život uzmi mene jer ti si me stvorio hoću da dođem tebi a ti me uzu na tvoj put. šta onda vićeš šta ću kuću djeću evo djećeš ovde ti ideš u džennete Firdevs ravno. Zato se traži najviši stepen kaže uzvišeni pokazujući da li naša dijela pokazuju da smo na pravom ili krivom putu zapamtite dobro ovaj ajet uzvišeni pori nama srca i pokazuje da li lažemo ili ne والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا one koji se budu zbog nas borili kaže uzvišeni koji budu nanijetili da se bore samo radi mene, ja ću i putevima koji vode meni u puti. Kako ti može nijet biti iskren, a nisi na pravom putu? A ovdje Allah kaže, koji se budu radi mene borili, a ja znam šta oni misle. Ja ću i povest pravim putem. Je li pravi put dizanje kamate? Je li pravi put biti novotar? Odgovorite mi, braćovi. Je li pravi put biti u nekoj parlamentarnoj stranci? Je li pravi put lagati, krasti, varati, mijenjati menheđ? Ako je to pravi put, onda ti lažeš na Allah da te on na to uputio. Allah upućuje na, na istinu. Pa kad vidite čovjeka da nije na pravom putu, Allah kaže one koji se budu radi mene borili, ja ću i putama koji mene vode u put. Tako mi Allah ne bore se radi Allaha lažu tako mi Allah lažu, tako mi Allah lažu. Zato što Allah upućuje na pravi put, a ne na krivi, pa da te malo uputi na njemu, pa da ti šarneš i onda ćeš napravi. Žmigavac, ne ne, ti si već sudar napravio, ti si pogino. Nismo mi podobranci. Je tako? Nismo. Islam toliko toga lijepog nudi. Sunnet poslanika ali selatu selam. A sahabi kada bi ga vidjeli, Kažu Allaho poslaniće, kad smo s tobom, kad smo kraj tebe, ma reci šta hoćeš, reci šta da uradimo. A kad odemo odmah na Zdunjaluk, evo kad smo zajedno drugčije, sad kad odeš svojoj ženi odmah, kaj splati ovo, isplatio smeće, plati, stani ženo, zder sa idem, nemoj da ti smeće na glavu nabijem. Ja slušao drugo, ti meni odmah ovo, odi vam, pa sjedni, da ti ponovim šta je bilo da te nauči i tebe, jer mi je to obaveza, sin, hodi ti vam. Ušaj šta babo govori. Džennet, džennet, džennet, džennet, kako? Lako, lako i pravo. Eto. Danas se pojavio ljudi, moraš biti doktor islamski nauka da bi obožavao Allah. Lažu Allaha. Lažu tako mi Allaha. Deset minuta dersa dolazi Rasul alaih salatu wasalam, beduin. Vodi devu, ne zna ništa troko pravi. Jesi ti poslanik, jesam. Objasni mi šta je islam. Svjedoći je šahadeta, klanjaj namaz, ha? Bit sad namaz. Zekat, sve to islam. Pa mu pojasni, Resul Ali Sala, to je sada malo propise, deset minuta, deset minuta medrese. Ali kad Allah uputi, ne treba ti više. Kaže Beduin, je to sve? Kaže, neću ništa na ovo ni dodat ni oduzeti. Pa se okreni uze svoju devu i ode kao musliman. Kaže, Rasul Ali Selatu Vaselam, ko će da vidi džemetli venoga? Ali je rekao Beduin velike riječi, neću ništa ni Selam. Ni dodata, ni... Šta je rekao? Ni oduze! Zat, ni dodat, ni oduze! A šta to mi hoćemo? Jer da bi mi dobili Allahovu pomoć, Braćo moja, recite mi glasno i jasno, na kojem putu moramo biti da bi bili podpomognuti? Trebamo biti u parlamentu. Ha, u zgradi vlade, će biti advokati, tužioci. Da te brani malo, pa ako dobiješ 100 godina zatvora, ja ti skinem dva mjeseca i valjam za islam. Ha? Zato nam nema pomoći. Zato što Allah pomaže samo svoj put. Zato što Allah pomaže samo pravi put. I jedino će taj pomoć. Jer kada bi pomoć dolazila na drugom putu, onda bi naš gospodar bio nepravedan. Zašto? Ja ne znam ništa o demokratiji. A ovi kažu možemo tamo. Znaš li ti? Ko i ja možda. Šta ćemo sad? Nismo polo... Kako ćemo položiti? Reći u nas u njemanu. Član A. Kriviši zakon Bosne i Hercegovine, to, pa nemam pojma. Ko će te to pitat? Jest? A da, da si to znao, ja bi uzdigo šerija. Euzu billahi min šeitan rajim. Kaže Allah te bareke od ta'ala, elej se Allahu bi kafi nabde. Allah nije dovoljan rob svom. Ha? Kul ja ibadi, el ladine estrefuru gledaj ovo, o robovi moji. Ella dina estrafu znači vi koji ste prešli u griješenju grance. Iako Allah kaže prešli ste u griješenju grance, opet naziva kako? Kul ja? Ibadi, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Nemojte gubiti nadu Allahove milosti. Toliko Allahove milosti. Mi stojimo na putu na kome ne smijemo stojati i tražimo da nas pomogne. Ne, još mi uvjetujemo, taman je tako počelo. Uvjet! Neki dan dolazi u selo džemat iz Kaknja. Ne se ovo čuje javno. Džemat iz Kaknja, napustili svog daju. Što i ne bi. Deset godina sa njima radi, ne znam koliko, i onda ga zateću kako po ulici napravio svoje plakate za opštinski izbori i lijep i miluje sebe po, po drveti. Pa ljudi. Evo ti primje, odošli ljudi od njega odmah. Kad se između mene i tebe postavi euro, ja neću govoriti. Jer neš mi dat para. Ako dođem da mi daneš para, ja za glavi. Onda ću sve što ti kažeš, ja ću uraditi. Nismo mi islamska zajednica. Koliko platiš, toliko se platiš. Ne? Ne. Sve što tražiš nagrade od ljudi dobit ćeš, ali kad dođeš na sudnji dan, nećeš dobiti ništa, jer ti je plaćeno. Ja kaže, uzimam samo, nije za Kur'an, već za trud. Pa budalo jedna. <laughs> pa zašto drugu? I trudite se i Allah će vaš trud vidjeti. Gledajte ovo. Ja kaže, samo uzimam za trud, nije za ajete. Ko židovi. S petkom, subotom, mi ćemo četvrtkom, sreda na ponedljak. Koga lažiš? I onda hoće pomoć. Zato je na nama, braćo moja. Pogotovo vi koji ste dalje, kojima je teže nego nama. Vi imate jednu vrstu iskušenja, mi imamo drugu. Je tako? Ja kad dođem ovdje, poželim oni tam. Kad odem tam, poželim vas. Tako nam je. Ali ova želja, ako bude urodila plodom i bude Allah radi tako mi njega, sjećemo mi u džennetu. A, A kad kažeš, sjećaš li se? Pa sjećam. Je tako? Zato što će Allah pravedno uvesti u džennet. Sve opcije koje su bile zajedno, jedni u džennem, jedni u džennet. Jel Allah je pravedan. Allah je pravedan pa ga molim da nas sastavi tamo. Ali ga molim da nas povede putema koji njemu vode. To nam je najpreće. To nam je, braćo moja, najpreće. E onda će se pojaviti među nama ljubav, onda do, neće melek doći u tarikat. Šta će on tu? Jer Allah kaže, ako budete izdržljivi, saburljivi, iskreni, pet hiljada su obilježeni. Dobit ćete pet hiljada a NATO vojnika. Šta će vojnik Melek? Kažu mušnici, gledao sam kako naše glave leti od naših. Pa nigdje ni jednog muslimana. Je tako? Da bi bili podpomognuta skupina, moramo biti podpomognuta skupina. Od koga? Od Allaha te bakim tada. Moramo biti na njegovom putu. To je ključ uspjeha. To je najbrži put. Srednji i pravi, drugog nema na tom putu. To je samo da uđeš u džemat. Ne da kažeš, mi smo džemat Luksemburg, nisi ti. Testi, džemat Maglaj, nisi. Od Adem, alaih sallatu samo su ulazili u džemat, u džemat, tako? Samo jedan džemat, nema dva, samo jedan. Adem, Ibrahim, Nu, Jakub, Isa, Musa, ha? Jel mogao Musa, da je Musa, alaih sallatu živ? A tu poslanik da mu se izabere nešto, a? Jel mogu? Kao bi danas koji mogu? On ne može. Allaho prijatelj. Ej, o, dolazi Omar ibn Hatab, kaže, ja Rasulullah, evo listovi te vrata, samo da vidiš. Te vrat, objava, listovi te vrata, derogiran, poslanik Islama skače iza prsa. Teško tebi, Omeret! A nije mu rekao, ne, ti objasni, pa dobro, ne znaš ti, hajde, sjeti ovdje. Ko ne, zašto? Zato što Omer zna. I ovo je mjerlo u davi. Nemojte se samo čitav grl, život grlit zbog greha. Griješ i on pije, haj <laughs> neke be, op, odi vam. Poslije džumlje namaza, hoš prestat pit. Hoš prestat pit. Pa za, napravi, zastarite ono, da malo. Ono, gledajte tamo pa. Uh, Ne moj više. A nije, a nemoj ga, hajde, hajde makar, e nemoj pivo, aj vino popi. Šta ti je bolo? Nemoj pit, nemoj da te zdrobimo. Radi tebe ptice u gnjezdu, u gnjezdu neće dobiti hrane. Kamo li mi? Radi tebe? Ne mogu izdržati, sad mi da moraš izdržati, češte ga. Liter mlijeka, soka, džusa, kupte mu banana, vočki. Evo, Zamjena. Ne mogu, moraš, moraš, saš da moraš. Drži ga tu. Moraš, nije moraš, moraš. Allah ti naređi. Pa dolazi Musa, ali sallatu sallam, e, e, Omer i poslani ga hvata za, za prsa. Samo što ga je počeo trest, kaže Omer, redi tu billahi rabbe, vabi islam ginen, vabi Muhammedin, sallallahu sallam bin. Kaj zadovolj sam da mi je Allah gospodar, islam vjera i ti je Allah poslani. Odmah Omer skontu. Za tebra ga hvata. Kaže njemu poslanik Islama, Omere, tako mi Allaha, da je Musa, ali i selatu selam živ, mora bi da slijedi ono sa čime ja dolazim. Braćo, moja draga, pa ko je onda ize? Musa mora! I njemu je farz. Pa šta onda ja i ti možemo? Šta onda ja i ti možemo? još Musa, Omer donio Tevra, pa šta mi da mu donese zakonik? Ali ovo poslaniće, imamo interesantna knjiga o krivičnom zakonu. Pa da malo ublažimo, za kraju da dadnemo mjesec dana zatvora, ono koji pije 20 eura kazne. Ha? Ovaj, Resul Ali Svetu Osalam, za Tevra treba Tevra, a šta mislite? Ha? Šta mislite da dođeš i da kažeš Allaho poslaniće, skloni ti Kur'an, sa ovim sistemom kompletnim idemo dalje, do toga. Ne bi Allaha mi ostao ni 20 sekundi, neko bi da sahaba skočio da ti ili izvadi oko, ili ih čupa srce, ili izvadi bubreke. Zašto? Zato što su upućeni na to. Allaho poslaniće, daj mu glavu osjećam. Mi bi rekli danas, ovo su tek virđi ekstremisti. Aj, hal da ti bi samo osjecao, još šta? Osjecat, još šta? Da kaže Halde mu veli, E moj Halde, nema kaže šake, priča on svom drugu, nema šake na tebi kaže, da moraš staviti da nema ogrebotine, posjekotine. A opet kaže nisi šehid, pa mu kaže njegov kolega, brat, kaže Halde ti ne znaš jednu stvar, Šta kaže, ne znam. Ne znaš, kaže. Tebe poslanik Islama nazvao kako? Allahova sablja. Allahova sablja ne može biti pobjeđena. Onda bi nevjednici rekli, slomili smo Allahovu sablju. Zato ti nikad nisi ni izgubio ništa. Allaha molim da nam podari ovakvi ljudi. Amin. Allaha molim da nas uputi napravi put. Amin da nas uputi na put poslanika ali salatu wa salam, da nam podari razboritost u oskurnim trenucima Amen. i da nas sastavi u džennetu, da nam omili islam i rad za njegovu vjeru, da nam oprosti naše stramote, naše grijehe, da ih pokrije. Allah molim vas sjedini srca muslimana da uputi ovaj narod, Amen. da uputi čitav Luksemburg, da sve budu muđahide. Amen. Allah molim da ih uputi napravi put. Amen. Allah molim da sjedini srca muslimana, Molim Allah da oprosti imen i vama posljedna doba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanike Allahumma i bihamdike. Ešadu ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha